tim cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Wahyu di desa Jekulo, kecamatan Sokotuban dengan judul Maling Opo Opo Weden. dina kuwi utawa wengi kuwi wengi kang rimis-rimis agawe tintrime ing desaku netepi dina malam Selasa kliwon giliranku jaga wengi pancen dina-dina kuyakeh akeh durat moko utawa maling ning desaku mulane sekabehing warga digilir rondo kampung Kiro-kiro jam sulas wengi, aku karo Heru mlaku-mlaku ning tengahing gang cilik ya ning desaku. ketepaan gang cilik kuwi peteng dedet ora eneng lampune. Akeh wit pring ing kiwa tengen, mlaku sak mlaku aku tansah waspada. Pancen nek tak rasakno ora kaya wengi kuwi. Rasane atiku tratapan, sikilku lemes, rasane jantungku deg-degan jitokku ngadeg kabeh Mas Heru kena apa ya atiku kok teratapan kate ulu jitokku lho merinding ya ah mosok sampean iki wedi karo wedi nang wedi tekan sak ngisore wit waru aku dikagetake sumelir-wire ayang-ayang regemeng regemeng tak cedaki mas Iku weden apa maling, Mas? dunia isi lain kepalani ayo dilalah turung aku mlaku ning arepku wis ngejejer wong ireng sarwa nganggo topeng dredeg rasane atiku kaya copot-copot to jantungku jebule wong sing ning arepku iku dudu wedenan kaya-kaya menungso lumprah kang gawa pedang dimas dimas malingku jroning atiku mengkono ora kakean omong langsung ae aku adu kekuatan yen pancen kowe ngaku dadi panguwasa coba batangono ana pitakonku iki nek pancen kowe pinter tenan apa pitakonmu saiki cacahe aksara jawa iku ana pira <laughs> pitakonmu kuwi pantes kanggo bocah TK kabeh wong ngerti yen aksara jawa kuwi cacahe ana 20 Ana Caraka, Datasawala, padha jayanya. Monggo Batama. Terus 20 dijupuk 8 isih pira? Wis menah isih cacah 12. Sing 12 manjing ning apa? Sing 8 manjing ning apa? Sing 12 manjing ning taun. Sataun ana 12 sasi. Sing 8 manjing ning windu. sawi duwana wolung taun terus rolas dicupuk limo isih pira rolas dicupuk limo isih cacah pitu sing pitu manjing ning apa banjur sing limo manjing ning apa sing pitu manjing ning minggu seminggu ana pitung dina sing limo manjing ning pasaran pasarane wong jawa iku ana legi Taing pon wagilan kliwon. Terus pitu dijupuk papat isih pira? Pitu dijupuk papat isih cacah telu. Sing papat manjing ning apa banjur sing telu manjing ning apa? Sing papat manjing ning kiblat ana lor kidul ana wetan lan ana kulon. Sing telu manjing ning padhanging donya, ana srengenge, bulan karo lintang. Sabanjure telu dijupuk loro kari pira? Telu dijupuk loro kari siji. Sing loro manjing ning opo... Sing loro manjing ning isine donya. Ana lanang, ana wadon, ana nom, ana sing tuwa, ana sing ganteng, ana sing elek. Banjur sing pungkasan, sing siji manjing ning opo... Sing siji manjing ning pati. Kabeh samubarang sing ana ing donya iki kabeh bakal mati. Yo iki tekane patimu Sadewa. Lho. Aja mlayu kowe. Sakwise aku rumangsa kalah, aku banjur mlayu sak banter-bantere. Nibo nangi nggonku mlayu nanging maling kuwi sik ngudhak ning nguriku. Lah Mas Heru dhewe aku ora ngerti ning endi parake. Saya banter nggonku mlayu, saya banter ngudhak maling kuwi. Aneh. Maling kuwi ngudhak Yora ya leren-leren guyune. Teko ning etan kuburan aku kesandung watu banjur tiba. Arep tangi maling gedhe kuwi wis ning ngarepku. Karo ngangkat pedang, aku wedi bengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. <laughs> Ha ha ha ha! Alah kaget aku belegre wong kang gedhe banget mang ilang ilang sak nalika urung ngantek bar rasa ngumunku heru mlayu nututi aku he sampean Apa kok mlayu banter banget tak celuki kon mendek kok gak ah, gak mendek-mendek tambah banter aku mang dibudak maling mas maling opo wong ra ning opo-opo ngono lho krungu gunemi heru aku delek-delek opo wayangan mang pancen weden dudu maling. Eh, ya wis nek ngono ayo muleh. Ayo muleh nek ngono. Aku langsung ae muleh lan ora iso lali kedadian sing tak alami wengi kuwi. Mula jimatres kabeh yen to miwiti apa wae aja lali maca bismillah supaya slamet. Cukup semene cerita saka aku Wahyu ning desa Jegulo, Soko Tuban bersama tim jimat.